Aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut prendre la mesure de l'état où se trouve la ville d'Andaï. Endaia zein eh, egoeratan eh, aurkitzen den eh, ikusi behar dugu. Mais nous n'avons pas connaissance de tout ce qui a pu être lancé comme projet non financé. Ez dakigu aintzineko legegintzaldian zein proiektu abiatu zen eta zein den edo zein ez den erabat bukatua izan, diagnostiko orokor bat egin behar dugu. Tel qu'il aujourd'hui et que nous allons découvrir. Euh, au-delà de ça, euh, nous sommes bien sûr euh, à l'écoute de tous les Andaïaises et tous les Andaillais, y compris Baina e, jakin endaiar guztiak eh, ukanen ditugula gogoan, baita bozkatu ez gaituztenak ere. pour tous, tel que nous l'avons imaginé, et nous saurons être en tout cas au rendez-vous de l'écoute de tous les Andaillais. Endaiar guztiak eh, entzungo ditugu. Eh aujourd'hui, il faut analyser les chiffres. Moi, je dis simplement que on a pu constater si et là Gaur egun e, oraindik ere zifrak eh, irakurri behar ditugu, koalizioak lagundu gaitu bai segurazki. Behar bada handik eta mendik aserreak egon dira, beitiaren zerrendatik, abertzalen zerrendatik, neure zerrenda propiotik. Baina emaitzak hor daude, euh, eta oso pozik nago lortutakoarekin, euh, sei urteeren eh, ostean berriz ere alkate izanen naiz. d'un retour à la case de départ peut-être et d'une confiance que j'avais perdue au niveau municipal. Et d'une confiance que j'avais perdue au niveau municipal, mais que j'avais gagné et largement gagné au niveau du conseil général, puisque